anaitwa Fela Olusegun Oludotuni Ransome Kuti. Alizaliwa tarehe 15 mwezi wa kumi mwaka wa 1938 katika mji wa Abeokuta, mkoa wa Ogun, Nigeria. Fela Kuti alizaliwa katika familia ya kipato cha kawaida. Mama yake fani milayo Ransome Kuti alikuwa mpiganiaji wa haki za wanawake katika serikali ya kikoloni na baba yake alikuwa ni Padri Israel Oludotuni lansome kuti na alikuwa ni padri wa kanisa la Anglikana. Alikuwa mwalimu mkuu na alikuwa mwenyekiti wa chama cha umoja wa walimu. Kaka yake Fela Beko Lansome Kuti na Ali Koe Lansome Kuti wote walikuwa madaktari mashuhuri nchini Nigeria. Binamu yake Fela ni mwandishi wa kwanza wa Kiafrika aliyewahi kupata tuzo ya Nobel kwa uandishi wake Wole Soyinka. Fela Kuti alikuwa ni mwanamuziki, mpiga tarumbeta, mtungaji wa nyimbo na mwanzilishi wa Afrobeat music gen, pigania haki za binadamu na alitumia mziki kufikisha ujumbe wa siasa kwa jamii, mwanahalisi wa Afrika ambaye aliamini kwenye ndoa ya zaidi ya mke mmoja katika maisha yake atakumbukwa kama mwanamapinduzi mwenye kipaji cha mziki Fela Kuti alipata elimu yake katika shule ya glama ya Abeokuta. Baadaye alipelekwa London mwaka 1958 kusomea udaktari, lakini aliamua kuacha masomo hayo na kusomea mziki Trinity College of Music, tarumbeta ikiwa kifaa alicho, alichopendelea zaidi. Akiwa chuoni Trinity, Fela alianzisha bendi yake ya mziki iliyojulikana kama colalobitus Fela Kuti alimuoa mke wake wa kwanza mwaka wa 1960 ambaye alipata naye watoto watatu, Femi, Yeni na Sola. Nadhani Femi Kuti tunamwelewa vizuri, anaugoma malake moja linaitwa kubankubankubankubankubankubankubankuban ya kwa wale wafuatiliaji wa mziki wa Nigeria. Na mwaka wa 1963 Fela Kuti alirudi Nigeria, ambako aliendeleza bendi ya Kola Lobitos na alianza kujifunza kazi ya utangazaji wa redio ya shirika la habari la Nigeria. Alipiga mziki kwa muda na Victoria Olei Ibrahim pamoja na bendi yake ya All Stars, na mnamo mwaka wa 1977 Vela na bendi yake ya Africa Sabini walitoa albamu ya Zombi ikiwa ni shambulio kwa serikali ya Nigeria. Alitumia neno la zombi kwe, kuelezea mbinu za askari na wanausalama wa Nigeria. Albamu hii ilihusika sana na ilileta tafrani katika serikali na ilipelekea kuanza kwa shambulio la Kalakuta Republic. Hii ilikuwa republic iliyoanzishwa na yeye mwenyewe Fela Kuti. Katika shambulio hilo, maelfu ya askari walijeruhi raia. Fela alipigwa sana na mama yake ambaye alikuwa ni mzee, ambaye nyumba yake ilikuwa mbele tu eneo la fujo. Alirushwa dirishani. Kitendo hicho kilimsababishia majeraha makubwa. Kalakuta ilichomwa moto na studio za fela pamoja na vyombo vyake vya music viliharibiwa vibaya sana. Bela alinukuliwa akisema ilikuwa auawe katika vurugu hizo kama si amri ya afisa usalama mmoja aliyeingilia kati wakati anapigwa. Bela alitakiwa kupeleka jeneza la mama yake Dodan kwenye himaya ya General Ole Segun Obasanjo na alitakiwa kuandika nyimbo mbili Coffin for Head of State na Unknown Soldier, ikimaanisha kuwa mashambulio yalifanywa na askari asiyejulikana. Fela Kuti na bendi yake walihamia Crossroads hoteli baada ya eneo la makazi na shughuli zake kuharibiwa vibaya sana. Mnamo mwaka 1978 Fela Kuti alioa tena wanawake 27, wengi wao wakiwa wachezaji katika bendi yake. Hii ilikuwa katika kumbukumbu kumbu ya mwaka mmoja baada ya shambulio la makazi yake Kalakuta Republic. Baadaye alianzisha mtindo wa kuwa na wake kumi na mbili tu. Mwaka huo alifanya maonyesho makubwa mawili mjini Accra na fujo zilitokea wakati mziki wa zombi ulipopigwa. Hii ilisababisha fera kupigwa marufuku kuingia nchini Ghana, na mnamo mwaka wa 1984 serikali ya Muhammadu Buhari ilimtia hatiani fera kwa kosa la kutorosha fedha, kosa ambalo Amnesty International ilithibitisha kuwa ilikuwa ni mbinu za kisiasa. Amnesty iliweka kesi hii katika daraja la wafungwa wa kisiasa na ilisimamiwa na vikundi vya utetezi wa haki za binadamu baada ya miezi ishirini jera Fela aliruhusiwa kutoka gerezani, na Jenerali Ibrahim Babangida alipotoka jela aliwapa talaka wake zake wote kumi na mbili, na alinukuliwa akisema ndoa inaleta maumivu wivu na ubinafsi ndani yake. Mnamo mwaka wa 1997 tarehe tatu mwezi wa nane, Alikoe Lanso Mkuti ambaye alikuwa katika mstari wa mbele katika matibabu na uelimishaji wa ugonjwa wa AIDS au ukimwi, akiwa waziri wa afya, alitangaza kifo cha mdogo wake kuwa kilisababishwa na AIDS. Zaidi ya watu milioni mbili walihudhuria mazishi ya Fela. Baada ya hapo, mtoto wake Femi Kuti ameendeleza makazi ya Afrika mpya yaliyoanzishwa na baba yake nje kidogo ya mji wa Lagos. Huyo ndo Fela Kuti, baba wa Afrobeat au baba wa Afro music na ni baba wa mziki wa Nigeria. Fela Kuti na msimuliaji wako Johnson Johnny Bosco, Anko Baba.